Pan z Wami. Słowa Swadego Ewangelia podle Mateusza. Gdyż Jezus przyszedł do kraje u Cezareje Filipowy, zeptal se swych uczedników. Zakochał lidę, poklada jej Syna Człowieka. Odpowiedzieli, jedni za Jana sztitele, drudzy za Eliasze, inni za Jeremiasze, nebo za jednego z proroku. Rzekł im, a za koho mnie pokladate wy? Szymon Petr odpowiedział, Ty si Mesjasz, Syn żywego Boha. Ježiš mu na to rzekł, Blausławenej si Szymone, synu Jonaszów, protože to ci nie zjawilo cielo a krew, ale mój nebeski Otec. A ja ci říkam, Ty si Petr, skala, a na té skale zbuduj swą církew a pekelne mocnosti ji nepremohou. Tobie dám klíče od nebeského království. Co svážeš na zemi, bude svázáno na nebi, a co rozvážeš na zemi, bude rozvázano na nebi. Słyszeliśmy Słowo Boże. Pani bratrza, sestry, Petr a Paweł są apostolowe z wyjmecznym wyznamem. Ich społeczny swatek se już od polowiny trzecich stoleci. W uctie są spojowani na jen proto, że oba skończyli w Rzymie, ale bez służbie Chrystu poznamenali zakladni strukturu chrześcijaństwi swymi odlicznymi ukoly i charaktery. Prawem o nich spiwa prefację dnešního svatku, acz każdy innym sposobem, przez oba stejnie służyli jedne církwi. Szymon Petr pochadzał stejnie jako wietrzyna pierwnych Jezisowych uczedników z galilejska Betsajdy na brzegu Genezareckiego jezera, a podobnie jako ostatni czlenowe rodziny był rybarzem. że poznał Ježíše poznal díky svému bratru Ondřejovi. Šimonovo setkání s Ježíšem bylo v blízkosti místa působení Jana Křtitele. Ježíš se na něj podíval a řekl mu, ty jsi Šimon, syn Janów, budeš se jmenovat Kefas, což se překládá Petr. Ale człowieku, który se stane zakładem jeho církve, Ježíš dokonce jednou vyčítá, że w niem wywolała pochorszeni. Gdyż zaczął Jezus ukazować swym uczednikom, że musi iść do Jeruzalema a mnoho trpieć od starszych beleknieży a zakoniku, być zabit a trzeciego dnia wskrzeszen. Petr si ho stranou a zaczął ho karat. Buď toho uchranien, Pane, to se ti nemůže stát. Ale on se obrátil a řekl Petrovi, jdi mi z cesty, satane. Jsi kamenem úrazu, protože tvé smyšlení není z Boha, ale z člověka. Svatý Petr by mohl mít na počátku jako poznavací znak kohouta. O tom kohoutovi řekl pan Ježíš Petrowi, że zacznę kokyrchat, aż Petr propadne malowierności a ustraszeności. A gdyż Petr w te złe nocy, gdy Pana się zatkli, zaczął zapirać, že patří mezi jeho vyznaváče, kohout zakokyrchal. Třikrát musel kohout zakokyrchat, než se Petrovi zadrhla řeč v krku, než se přestal tlačit mezi nepřátele Pana Ježíše, než odešel a rozplakal se hanbou a litostí nad svou zbabilostí a malověrností. My bychom dnes toho Kohołta také potrzebowali mieć przed oczyma, abychom słyszeli Jego kochyrchani, gdyż na nas idzie malomyślność, gdyż stracimy duwieru w Boży lasku, gdyż stracimy odwahu przyznać się Chrystu. Bohu ne se neduwiera ani zbabielost. Każdego, kto mnie przed lidmi zaprze, zaprzu i ja przed swym Otcem w niebie. Тесне przed przedpowiedzi troich o zaprzeni drzeweneszko za kokyrcha Pan rzekł Petrowi Ja jestem za tebe prosil, aby twa wira neselhala, a ty aż se obracisz, buď posilą swym bratrzym. Petr se zmienił tak rychle, jako jeho imeno. Не проказал ze dne na den pewność, o której ho nowe imeno wypowiadalo. Teprve po zmartwychwstaniu Ježiše trojim wyznani laski Chrystu, a seslani Ducha Swatego. Petr drży pewnie w ruce klicze, które strzeży poklady tradice, a istoty katolickie wiry. Zbożna tradicja wyprawi, że za krutego Neronowa pronasledowani. Petr na żadost chrześcijańskie obce opuścił Rzym, aby se ukrył na bezpieczniejsze miejsce. Gdyż odchazel potkal ubrán města Ježíše s křížem na ramenou. Na Petrovou otázku, kam kračíš, pane? Quo vadis domine? Mistr odpowiedział do Říma. nechać se znowu ukrzyżować. Petr tuto panovu lekcji pochopil a vrátil se do města, gdy jej čekal krzyż. Tato legenda se zdobyt posledni uzwienął Petrowa wzdoru w vůči krzyży, który poprvé projevil we chwili, gdy mu Ježíš poprvé oznámil své umučení. Zanedlouho Petr zemřel. Jeden starověký historyk zaznamenává, že si přál být ukřižován hlavou dolu, protože se cítil nehoden zemřít jako jeho mistr hlavou wschórą. Bratrze, sestry, Bóg powolał takie świętego Pawła skrze mimo żadna znameni. Ten chciał służyć Bohu tak, jak k tomu byl wychowan ke służbie, službě se však musel obrátit a to se stalo, když se na cestě do Damaszku, odkud chciel v poutech přivést křesťany, byl zasažen mocí Kristova světla. Padl na zem a uslyšel hlas. Šable, šable, proč mě pronásleduješ? Šabel řekl, kdo jsi pane? Pane, co mám dělat? On odpověděl, já jsem Ježíš, kterého ty pronásleduješ. Wstań, idź do miasta, a tam se dozwisz, co masz dzielat. Paweł, powodnie żydowski pronasledowatel cirkwe, po swym krztu otewrzał brany cirkwe wszem narodu. Od tu taki jego nazew, aposztol narodu. Atrybutem Pawła je mecz. Pokud miel wrócę niejaki mecz, był to mecz ducha, mszy je Słowo Boży. Sv. Paweł hlasa słowa żywota, Ewangelium żywota, o którym list Żydom říká, Słowo Boże jest żywe, mocne, a ostrzejsze niż jakikoli dwouseczny mecz. Pronika aż do rozchrani duszę a ducha, kości a morku, a rozsuzuje touchy i myślenki serce. Není twora, który by se przed nim mohle skryt. Nahe a odhalene je wszechno przed oczyma toho, jemuž se budeme ze všeho odpovídat. Bratře, sestry, a je czas se zastawić, podívat se na sebe, nie na druhé, protože i já mohu být pronasledujícím šávlem nebo sebejistým Petrem. Tak i já si mohu że že dělám něco správně, že sloužím Bohu a ono tomu může být poněkud opačně. Také i ty se setkáváme s Kristem ve svatostech a přijímáme Ducha Svatého. Otevírám se však dostatečně, otevírám dostatečně své srdce jeho působení. Mám v něm místo pro Boží odpověď a vedení. Ptám se vůbec, co mám dělat, pane? Jedna žena na Svaté hoře se ptala, kde se tu platí za to modlení. Modlitba není zboží a kostel není obchod, Człowiek je půda, modlitba přináší darny dešť. Setkání těchto dvou tajemství může zrodit dobrodružství života, Boží povolání. Svaty Rafale od svatého Józefa řekl, Svět mě může připravit úplně o všecko, ale jedna věc mu navždycky zůstane nedostupná – modlitba. Modlitba je ukryt, ve kterém dochází k setkání s Otcem – Sistrze, sestre, często jako kniez, jestem żadan. Otcze, pomodlete se za mnie. Rad to dzielam. Mamy se za sebe nawzajem modlić. Ale pamatuj, Bóg o Tobie, a o Twych, o Twym żywocie, nejem, nejenom w dobie skołszki. Chcę mówić przyjmą z Tobą. Taki chcę, abyś i Ty modlił se za druhę. Bóg okamżycie pozna, że k niemu lubisz prawie Ty. Nikdo by dokazał vyslovit tataž słowa stejnie, jako ty. Učitel nam dal na zrozumieną, że w duchownym żywocie idzie o objaw własnicho, a tym pro każdego człowieka różnego rytmu zmierzowania k Bogu. Każdy Chrystów uczednik je nenachraditelną osobą ze swym neopakowatelnym tajemstwem duchownicho żywota. Swaty Cyril Jeruzalemski uczył, na nádobu swego serce, aby mogła pojmout více milosti. Neboť no odpuszczenie grzechu jest tajną mierą daną wszem, ale w społeczeństwie Świętego Ducha se dostawa każdemu podle jego wiry. Jeśliże se budesz namachać malo, malo takie dostaniesz. Ale budesz li pracować hodnie, hojna bude i odmiena. Sam pro sebe bierzisz. Myśli na to, co ti prospieje jednani rzecz a smyšlení. To je troi, w czym se oswiadczuje chrześcijańskość żywota. Na początku wszecho je istie myślenka, na drugim istie je słowo, a trzeci pożadzi po myślence a słowie zaujma jednani. Naboć no uwagi we skutek, co było zamyśleno. Co ma tedy dzielat ten, jemuż se dostalo cti nosit sławne Kristowo imeno – co innego než ustawicznie spytować swe myślenki, słowa a czyny. Zda wszechny smierzuj ke Kristu, a nebo zda se spisze od Krista wzdaluj.